s obzirom da ima ljudi koji na Bajram kolju kurban za svoje umrle, da li je to dozvoljeno i ako e, namjerno, ako m, mm, ako valjda namjeravaju za umrli, da li moramo klati drugi kurban za sebe? Prema nijetu. Ako je namijenjeno valjda za umrle, da li moramo? Ako je kurban, znači prema umrlom, možemo da kurban kao vid sedake zakoljemo. Ili ako je ostavljena oporuka nakon smrti godine dvije, da. Znači, u takvom momentu nije zabranjeno, da nije kao da umrli kolje. Ali za umrlog, znači, njegovu dušu možemo kurban sadake. Ovdje mnogi ne poznaju način vrsta kurbana. Kurban imamo koji je na kurban el adha kada kolje je za sebe i za svoju porodicu što je prila praksa Muhammed a.s. i što je naređena umetu Muhammed a.s. koju u mogućnosti da kolje na kurban. To je nakon bajramskog namaza. Ili kada smo u Mekke el hedije. Ili kurban sadake znači ili kod akike, kod rađanja djeteta, kada prinosi možda za kao zahvala Allah subhanahu ta'ala na porodu, ali znači kurban koji se često nekada ovdje ima praksa da prije bajramskog namaza se kolje kao na dušu umrlog i takav kurban daje kao sadaku. To je kurban sadake, mora se u bilo kom vremenu učiniti, znači nije vezan za bajram. Ne, ne treba ga dovoditi znači u relaciju sa Bajramom.